บุ๊กทูเก้าสิบสี่เดวินสคำสันธานหนึ่งยุงตุกย์วิอานัสรอจนฝนหยุดก่อน palauk kol liausis lietus รอจนผมเสร็จก่อน Palauk, kol aš susiruošiu. รอจนกว่าเขาจะกลับมา Palauk, kol jis grįš. ผมรอจนกว่าผมจะแห้ง Aš palauksiu, kol išdžius mano plaukai. ผมรอจนกว่าหนังจะจบ Aš palauksiu, kol baigsis filmas. ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Aš palauksiu, kol užsidegs žalia šviesoforo spalva. คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Kada tu vyksi atostogų? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Ar dar prieš vasaros atostogas? ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Taip, dar prieš prasidedant vasaros atostogoms. ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Sutaisyk stogą kol dar neprasidėjo žiema. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Prieš sėsdamas prie stalo nusiplauk rankas. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Prieš išeidamas uždaryk langą. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Kada pareisi namo? หลังเลิกเรียนหรือ Po pamokų? ครับ หลังเลิกเรียน Taip, kai baigsis pamokos. Pasibaigus pamokoms. หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป Po avarijos, po to, kai jam įvyko avarija, jis negalėjo daugiau d i r b หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา Po to, kai jis neteko darbo, išvyko į Ameriką. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย Po to, kai jis išvyko į Ameriką, jis praturtėjo.